Esselamu alaikum, gostuju vama u studiju, je li po šrijatu dozvoljeno biti samo ubica na nevjernike? Nemam pravila džihada i borbe na Allahovom putu. Utemeljene su na Allahove riječi i riječi poslanika, ali se to se nam. Imaju pravila koja su opšta i stalna, a imaju pravila koja nekad iziskuje nužda i slično. U nuždi imaju osim propisi. To treba izvagati i znati znači, da li je moment da čovjek bude od onih koji po tom pitanju znači uvijek treba se vraćati da svaki stav bude duboko utemeljen na riječi stvoritelja i riječi njegova poslanika.